บุ๊กทูสิบหกเชชเอสเรเชสเอสเรฤดูและอากาศออนอตฮาชนาอุเมเซกฮาอวิรออนอตฮาชนาอุเมเซกฮาอวิรนี้คือฤดู עונות השנה הן עונות השנה הן ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน אביב קיץ אביב קיץ ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว סתיו וחורף סתיו וחורף ฤดูร้อนอากาศร้อน הקיץ חם הקיץ חם พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน בקיץ זורחת השמש. בקיץ זורחת השמש. ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น בקיץ אנחנו אוהבים לטייל. בקיץ אנחנו אוהבים לטייל. ฤดูหนาวอากาศหนาว החורף קר. החורף קר ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก בחורף יורד שלג או גשם. בחורף יורד שלג או גשם. ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน בחורף אנחנו אוהבים להישאר בבית. בחורף אנחנו אוהבים להישאר בבית. หนาว קר קר ฝนกำลังตก יורד גשם יורד גשם มีลมแรง הרוח נושבת הרוח נושבת อบอุ่น עכשיו חם עכשיו חם แดดจัด השמש זורחת השמש זורחת ท้องฟ้าโปร่ง עכשיו נעים עכשיו נעים วันนี้อากาศเป็นอย่างไร מה מזג האוויר היום? מה מזג האוויר היום? วันนี้อากาศหนาว היום קר היום קר วันนี้อากาศอบอุ่น היום חם היום חם